Tam daleko v starom selu žive jedna krasná dieva oči jej v koloru mroza, chladné oči plné gneva. Lice jej kak sneg je bielo, jasné vlasy, jasná šia, usta krasné i červené, no iňa jest Maria. Moja dusza się raduje, w sercu mojem jasny śmiech Когда widziu twoje lice bielo, kako biały śnieg Och Mario, nechaj bude wieczny nasz wzajemny czas Nechaj mogу ja gledać w twoich oczy chłodny mroz Poznal jesmo Mariju w korczmie krasna ona kako divo Tancewali jesmo dolgo pili jesmo dobro piwo I czerwony był rumienec na jej krasnych białych licach W mojej głowie jasny obraz biela śnieżna pancerica Moja dusza się raduje, w sercu mojem jasny śmiech Когда widziu twoje lice bielo, kako biały śnieg Och Mario, nechaj bude wieczny nasz czas Нехай jak я tych в дворі, хоч і хладним раз Єсм похитил я дівчину, єсмо везли Ona krasna kako zima, lice jej jak biało mleko Nasza trasa pełna szczęścia, długa nasza historia Tu czas za jedno żywe moja i najkrasna Maria raduje, w sercu mojem jasny śmiech Когда widziu twoje lice bielo, kako biały śnieg Och Mario, nechaj bude wieczny nasz wzajemny czas Nechaj mogą ja gledać w twoich oczy chłodny mroz Moja raduje, w sercu mojem jasny śmiech Когда widziu twoje lice bielo, kako biały śnieg Och Mario, w naszym życiu przyszedł że zimy czas Mroźne oczy, teple serca, białe lice Biały włos dusza się raduje, w sercu mojem jasny śmiech Когда widziu twoje lice bielo, kako biały śnieg Och Mario, nechaj bude wieczny nasz wzajemny czas Nechaj mogą ja gledać w twoich oczy chłodny mroz Moja dusza się raduje, w sercu mojem jasny śmiech Когда widziu twoje lice bielo, kako biały śnieg Och Mario, nechaj bude dwoich oczy chłodny mraz